un movimiento social de eh, indígenas y campesinos en el norte de Argentina, en Santiago del Estero concretamente. El documentario parla del, principalmente del movimiento del Mocase, que es el movimiento contadino di Santiago del Estero, una regione de la Argentina. y sobre todo la decisión de este movimiento que ya hace más de 25 años está en lucha por su territorio de crear un instrumento de comunicación a través de la radio. e della scelta di questo movimento che lotta già da più di 25 anni di dotarsi di un nuovo strumento di comunicazione che è appunto la radio. En el 2000 deciden en un congreso que ellos mismos hacen, aparte de, de tener una nueva estructura, eh, digamos, básica, o sea, sin jerarquías, deciden en el 2000 que necesitan radios para poder comunicarse, para poder dar a conocer su voz y eh, van ahora ya por la quinta radio fundada. in eh, un congresso que ha tenido appunto il Mocase via Campesina nel 2000 han deciso innanzitutto di darsi un nuovo, un nuovo ordinamento interno che, che presuppone la non esistenza della gerarchia y e, e, secondo poi scelsero appunto di costruire queste radio e al momento ce ne sono Yo voy a Argentina en el 2008 para comenzar a hacer eh, todo lo que es la investigación de mi doctorado, porque escribo sobre eh, radios comunitarias como movimiento contrahegemónico, en el ejemplo de Argentina, y conozco por primera vez personalmente al grupo Mocase. E io sono stata per la prima volta, cioè per la prima volta su, su, questo tema chiaramente in Argentina nel 2008 per il mio dottorato e per cui sto studiando le, le radio comunitarie come movimento controegemonico, si dirà così in italiano Marco? Eh, troviamo sì, questa diciamo, sì. la traduzione Penso letteraria, comunque an- antagonista, antagonista e dal basso. Ecco. Diciamo, sì. eh, bueno, fue en 2009, mi confondi però. Vale. <laughs> l'anno en el 2009. <laughs> Y ahí empezamos por primera vez a, hacer grabaciones con ellos mismos. Ellos tenían la cámara. Y en el 2010 vuelvo ya con la idea de seguir documentando lo que ellos nos cuentan, pero eh, utilizando un sistema de cámara participativa, es decir, a través de talleres. E quindi già nel 2010 cominciamo a fare le prime registrazioni con una telecamera che avevano, avevano loro, quindi ho utilizzato direttamente la, appunto, la loro attrezzatura. E, mh, mm, ¿Me ripeti? En 2010 eh, hicimos unos talleres di camera participativa. Ah, sì, claro. E, ehm, e, quindi già appunto l'anno seguente abbiamo iniziato questo, questo workshop di Camera Partecipativa che sarebbe un, un workshop per imparare proprio, no? Imparare a come utilizzare lo strumento. Esatto, eh, cómo utilizzare la Camera e al mismo tempo che, que, cada uno tuviera la libertà di parlare delante della Camera se queria e no, e no che io fuera a preguntare algo. ¿no? Sí, quindi è... Eh, eh, diciamo un workshop per rendere le persone capaci non solo di utilizzare tecnicamente lo strumento ma anche per rendere, eh, rendere capaci di stare davanti la telecamera e parlare e portare la propria voce senza che ci fosse eh, sempre Viviana a fare delle domande quindi che chiunque volesse dire qualcosa potesse mettersi davanti la telecamera e parlare. Exacto, o sea, yo tenía un par de preguntas, pero la mayoría de las preguntas nacieron de las preguntas che ellos mismos si hicieron a sí mismos. E eh, io sono partita io da un paio di, di, domande che ho fatto a loro, ma la gran parte delle risposte scaturivano dalle domande che fa, si facevano l'uno con l'altro, quindi da quello che loro stessi si chiedevano. Y así eh, recorrí toda la región, cada una de las radios, con cada uno de los grupos que, de personas que querían participar a ese, en ese taller. Y digamos, era la primera vez que yo trabajaba también con una cámara, ¿no? Pero al mismo tiempo es el sistema que yo misma utilizo dentro de, radios cuando hago alguna investigación o trabajo en grupo, porque quiero que aprendamos mutuamente. E così quindi ho continuato a fare il giro, della, il giro della, di tutta la regione, di tutta la zona, visitando le, varie, le diverse radio del Mocase e continuando con questo sistema. Era la prima volta che utilizzavo io stessa una telecamera, però questo metodo appunto della camera partecipativa l'ho utilizzato varie volte anche eh, nel, mio lavoro, nel, mio lavoro, in radio perché penso che sia un modo per... Eh, imparare reciprocamente no? per avere uno scambio, una condivisione con le persone que ho intorno. Insomma. Y digamos que en ese marco también se, mm, va desarrollando también todo el grupo eh, de documentaristas que somos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos también eh, de esta manera, cualquier persona que quiera ver la película. Eh, la única condición que tenemos es que no la vea solo o sola, sino que la pase. Entonces nos pueden contactar y reciben la película directamente por nosotros, se los mandamos. Y ahora con los subtítulos en italiano también. <laughs> E appunto questo è quello che, che, noi facciamo anche nel nostro lavoro come, come gruppo, i cameradistas. Ehm, lo digo siempre male. No, <laughs> Muy bien. <laughs> E facciamo questo anche con il nostro gruppo, infatti il documentario stesso noi eh, vogliamo che si diffonda e lo diamo a tutti quelli che ce lo chiedono, l'unica eh, condizione è che la persona non lo veda solo ma che lo veda con altre persone, che appunto lo passi e lo diffonda e ora anche, lo abbiamo anche con i sottotitoli italiani. Perfetto, senti una mm, cosa ti volevo chiedere. Eh come mh, mm, sono organizzate queste, questa radio, insomma queste radio che, che voi avete raccontato nel, nel, documentario, insomma in che maniera si costruisce diciamo, una radio comunitaria di, di base eh, partecipata in una realtà come quella argentina che non è troppo dissimile dalla nostra, però insomma ha delle ovvie eh, particolarità. Cómo está organizada, sí, en, en el contexto ¿no? de la sociedad argentina, que dice no es muy difícil, muy diversa, diferente de, de, la sociedad italiana, pero ya creo la del campo un poco sí. no sé, sí. Em, sí. es, em, o sea, cuando uno habla de las radios comunitarias en Argentina, no puede hablar en general de las radios comunitarias en Argentina, porque cada región tiene su particularidad y generalmente cuando se habla en general, se habla generalmente de las radios urbanas. No em, non si può fare un discorso sull'Argentina nel suo complesso perché appunto ogni regione ha la sua particolarità y e solitamente en Argentina cuando parliamo de radio comunitarie parliamo de radio urbana Y estas radios eh, son concretamente eh, radios de, de, del lugar campesino, o sea, no tienen con urbanidad mucho en común. E queste appunto radio contadine del mondo campesino y e con la urbanización hanno molto en común. Entonces es la organización también bastante distinta de lo que sería eh, una radio que está en el centro de Buenos Aires. Primero y principal porque las radios están ubicadas en lugares que están muy alejadas de eh, las próximas familias, como mínimo 20 kilómetros a la redonda E per questo le radio sono molto diverse da quelle che si possono trovare nel centro di Buenos Aires, in primo luogo perché sono in luoghi molto remoti, lontani proprio dalla vita anche degli stessi villaggi e delle famiglie che li circondano. O sea, 20 kilómetros es una famiglia però la prossima sta a 50 km e la mm. otra a 80. Mm. Quindi 20, 50, 80 km mm. di distanza dal primo luogo abitato. e eh, diciamo. in mezzo c'è la pampa. Exacto. Ah, viene <laughs> la situación. Un poco, sí. <laughs> Em, se llama más el monte, pero igual acá en Europa se dice la pampa, sí. Bravísimo. <laughs> Em, entonces hay siempre, eh, los grupos deciden ellos mismos cómo, cómo arman el programa de radio. Siempre hay responsables que mm, se ocupan de que la radio funciona, pero cuando llega gente del campo a hacer programa de radio, no hay una una cuadrilla determinada. Si viene alguien del campo que quiere hacer radio, no le van a decir, bueno, pero yo preparé el programa para hoy, sino que lo van a dejar o la van a dejar para que pueda hacer el programa, porque por ahí vino caminando 80 kilómetros. Eh, Seguramente hay un responsable en ogni radio y e si decide una programación. E dopodiché, quando, come capita spesso, arrivano persone magari da, dalle campagne, da, dai dintorni e magari hanno fatto 80 km per venire in radio per raccontare, per raccontare quello che gli è successo e si passa sopra al programma, non c'è una griglia così stretta, così definita nella programmazione. È molto importante lasciare spazio a chi viene per parlare in qualsiasi momento ne abbia necessità. luego hay dos características fundamentales. O sea, la primera característica es eh, poder contar qué es el movimiento para afuera, para poder cambiar una imagen que hasta ahora era muy, muy determinada, eh, negativa hasta este momento. Sí, es muy importante innanzitutto raccontare qué es el movimiento, el movimiento campesino, porque finora ha avuto verso, verso l'esterno imagen molto negativa en Argentina. Y por otro lado, para poder organizarse internamente, tanto ah, desde la manera militante activista, como desde la manera del día a día, si viene un bus, si hay que ir a buscar a alguien al hospital, si eh, se perdió una cabra mm, o si se encontró una cabra y nadie sabe de quién es. ¿no? O sea, son cosas muy distintas a lo que es la urbanidad. e la seconda, la seconda, necessità è risolvere le problematiche di, tutto, di, tutti i giorni che possono essere capire a che ora passa un autobus piuttosto che la perdita di una capra, capra. <laughs> Ah, o anche il ritrovamento o <laughs> anche il ritrovamento quindi se trovate una capra portatecela eh. también... qui, qui la vedo più difficile Y <laughs> también la movilización interna, ¿no? A través de códigos, porque ellos también saben que son escuchados tanto por la gente que les tienen un, un cariño, pero también son escuchados por la gente que son sus enemigos. Entonces no cuentan abiertamente nos vamos a encontrar para cortar un alambre, sino que lo codifican. El eh, il, terzo, il, terzo, motivo importantissimo, el terzo scopo diciamo, la radio es quello proprio di organizzare la mobilitazione interna e cioè, ci sono un, alcune comunicazioni che avvengono tramite una, appunto, una, comunicazione codificata perché sicuramente ascolta la radio, ascoltano la radio molte persone che ci sono affezionate e che ne fanno un uso positivo ma loro sanno di essere ascoltati anche da, anche da altri e quindi se devono discutere dell'andare a, ad esempio a rompere dei recinti per eh, riprendere possesso di alcune, alcune terre che sono state espropriate e di certo se ne parla tramite dei codici diciamo. Una cosa volevo mm, chiedere, eh, dicevi che, eh, eh, che il movimento campesino in Argentina uh, gode di, di, cattiva stampa. Uh, ti riferivi diciamo, a, al mondo della grande stampa, della politica oppure anche più in generale l'opinione pubblica? soffre, diciamo, guarda male al movimento, al movimento campesino, qual è la, la situazione generale mhm. tenendo in considerazione il fatto che diciamo, da que- queste latitudini l'Argentina è Buenos Aires e forse per qualcuno la Patagonia perché ci vanno a fare le vacanze, però <laughs> il resto è un universo sterminato. Queria saber eso que decía antes de que está mal visto el movimiento, uh-huh. si te estaba refiriendo al gobierno uh-huh. o ah. a la opinión pública uh-huh. y, o al mundo en general también, Como para nosotros Argentina, por la mayoría de la gente, es solo Buenos Aires y Patagonia y nada más. <laughs> Sí, bueno, el movimiento campesino ha logrado cambiar la imagen hacia afuera eh, de las personas que no tienen que ver con el movimiento de casi 180 grados, ¿no? ¿El movimiento campesino è riuscito a cambiare l'immagine che dava verso l'esterno, che aveva l'opinione, l'opinione pubblica pública eh, del movimento stesso de casi 180 grados? Ha habido todo un recambio en Argentina en los últimos 15 años, diría yo, quizá 20, no solamente de, lo que es la campesinidad, sino también lo que es eh, el ser indígena, el tener raíces indígenas. E negli ultimi 15-20 anni c'è stato un cambio importante in Argentina e nel concetto de, della vita contadina, non saprei come altro definire la campesinità sì, in sì, italiano. Sì, può essere una buona traduzione. Può essere una traduzione, ma anche e soprattutto del, dell'essere indigeno, quindi dell'essere nativo. O sea, no se puede, habría que, que ver puntos de estadística, ¿no? Pero de todas maneras es interesante ver que eh, los conflictos en el territorio periférico que tienen que ver con, la con campesinos no, mm, no son más aislados en cada una de las provincias, sino que se están conectando con grupos urbanos que eh, consideran y han aprendido a trabajar en conjunto con el campesinado y no verlos desde arriba, desde, desde una, actitud muy paternalista ¿no? que tienen generalmente en los movimientos sociales urbanos, aunque tengan el corazón bien. También fuera de la Argentina. Sí. Vabbè, diciamo che i movimenti, i movimenti, campesini, i movimenti contadini non sono più isolati, non abbiamo statistiche su questo, ma lo vediamo, lo vediamo tutti i giorni. Comunque le persone che vivono in città sono sempre più, più coinvolte e sostengono questi conflitt- conflitti senza eh, quell'attenzione diciamo, dall'alto paternalista che c'era, che c'era prima. Entonces, desde ese punto de vista, sí se ha cambiado mucho en, la posición de vista de, muchas personas. No se puede hablar de todo el país, pero sí de muchas personas. Y por otro lado, tiene una fuerza política bastante importante, ¿no? O sea, el movimiento campesino concreto de Santiago del Estero eh, es, desde mi punto de vista, una especie de, semilla que ha logrado que en otras provincias se armen movimientos campesinos en cada una de esas provincias y aparte tenemos en Argentina un movimiento nacional indígena, que eso también no es... Eh, mm, o sea, es en realidad algo, algo bastante nuevo, ¿no? Porque Argentina, eh, cada argentino se ha definido hasta, hasta hace un poco, hasta por lo menos hasta hace 20 años, como que ninguno de nosotros teníamos orígenes indígenas. diceva che è cambiato non solo il punto di vista ma è anche aumentata la forza politica del movimento, in particolare il Mocase, quindi il movimento di Santiago dell'Estero è stato come un, una rampa di lancio diciamo, per tanti altri movimenti che sono sorti e eh, nelle altre regioni, mentre nel frattempo sta guadagnando importanza anche il movimento indigeno nazionale in un paese ehm, come l'Argentina in cui nessuno si è si considera veramente indígena, digamos, nativo. Mm. No sé si querías decir esto. No sé qué dijiste en italiano. Sí, sí, no. confirmo. <laughs> Eh, es difícil corregirte <laughs> Los argentinos no se consideran indígenas, o sea, como que no tenemos nadie de nosotros tiene raíces, raíces indígenas, que es ridículo, ¿no? Em, porque por lo menos un cuarto de cada uno de nosotros tiene raíces indígenas. Es como si ninguno de nosotros si considerasse un, un, nativo, un obstante al menos un cuarto de ciascuno de noi lo sia veramente. Exacto. Y bueno, y por otro lado, la fuerza política, a través de que no solamente se han quedado en cada una de sus provincias, sino que han marchado en cada uno de los momentos decisivos a Buenos Aires, han roto, digamos, esa clandestinidad provincial. ¿no? O sea, han logrado que, que, se considere en todo el país que el conflicto de tierra es un conflicto que eh, nos, nos, eh, nos, toca a todos, al, inclusive a los que viven en Buenos Aires. e eh, quelle marce che hanno organizzato arrivando fin dentro la città ha fatto in modo che rompesse questa sorta di clandestinità provinciale a cui il movimento era condannato e hanno avuto l'effetto di far sentire tutti quanti, anche chi vive in città, partecipi, quindi partecipi di i movimenti sulla terra, dei, dei conflitti sulla terra, perché poi di fatto riguardano tutti, anche chi vive in città. Benissimo, sentite, noi purtroppo siamo quasi giunti <laughs> alla conclusione anche se i temi insomma, sarebbero degni di essere continuati ancora eh, a lungo. Prima di ehm, eh, terminare però c'è stata una uh, proiezione romana di questo, di questo Sacciamanta, ci diceva Viviana però che c'è la possibilità comunque di eh, proiettare eh, questo lavoro basta che non sia in forma singola ecco. esatto <laughs> per cui se eh, diciamo puoi darci qualche mh, mm, eh, contatto internet quali sono i vostri mm, modi per uh, comunicare e insomma Sí, eh, tenemos una página de em, internet. Igual seguramente lo vamos a través de la página del Festival de la Terra, vamos a, poder hacer un vínculo para poder llegar ahí. La página no está todavía en italiano, o sea que si alguien quiere escribirnos un mail y decirnos que nos hace la página en italiano, el texto... Pero está en castellano. Está en castellano, en inglés y en alemán. Y es eh, cameradisten.org. Cameradisten como la cámara. La capa. Ok, <laughs> perfecto. disten como comunisten <laughs> in alemán, pero con K. Sì. E appunto ci potete contattare tramite il nostro sito, anche se la pagina ancora non c'è in italiano. Il sito è cameradisten con la k.org e altrimenti trovate, trovate, il link anche dal sito del, del Festival delle Terre. Y bueno, ahí en la página también lo que se encuentra es, eh, no solamente la historia de cómo nace este documental, sino un poco de, lo que fue, de lo que es el movimiento campesino y de lo que fue también una parte de nuestro proyecto que, es importante para nosotros, que fue retornar eh, la película a sus protagonistas, que fue lo que hicimos en diciembre y enero, y eh, grabar la situación actual, que es, va a ser la próxima película, ¿no? Llevarles los comentarios del público en alemán de habla en alemán hasta allá y pasar la película en cada una de estas radios para que las personas que fueron parte del proyecto se vieran ellos mismos. Porque generalmente esto no sucede en películas documentales. Eh, nel, nel, sito, nel, sito, web, se andate a visitarlo, troverete anche eh, quello che è l'inizio del, del, nostro prossimo progetto di documentario, che Viviana non l'ha detto, lo aggiungo io, si chiamerà Espejo. Possibilmente. Possibilmente. <laughs> e per adesso si chiama Espejo, titolo provvisorio, che vuol dire specchio eh, perché appunto è, ehm, mh, in questo progetto diciamo, loro hanno raccolto eh, le impressioni sul documentario Sacciamanta da parte del, del pubblico tedesco e, e, poi sono, sono, ritornati in Argentina, hanno scelto di far vedere eh, per prime alle persone del Mocase che avevano intervistato eh, sia il documentario che questi commenti e lì hanno potuto raccogliere anche loro. Dice questo è qualcosa che nel, nel, girare documentari non accade spesso, quindi è come se solitamente vengono fatte delle riprese ma poi il lavoro che si fa non viene restituito a chi è protagonista del documentario, invece loro volevano che le persone potessero rivedersi. Bueno, y por otro lado estamos súper contentos de estar en Italia, de poder haber pasado la película y, y, y bueno, y de todo lo que está pasando. Perfecto. Beh, questo diciamo <laughs> era, <laughs> era, comprensibile. Beh, io vorrei ricordare che questo, il vostro è un collettivo internazionale, internazionalista, nel senso è sull'Argentina, ma <laughs> c'è una partecipazione da, da, svariati continenti. E niente, grazie ancora a voi tutte e tutti. E ci risentiremo per, per Especo, per comunque sarà il nome della prossima avventura. grazie. grazie.